E allora torniamo subito in diretta eh sì, perché abbiamo il, il, primissimo collegamento, in realtà per un eh, saluto, come molte di voi ricorderanno, in realtà il martedì fa anche parte ormai di una rete, fa parte del palinsesto di una rete che è la Red Nosotras nel Mundo, che è una rete internazionale prevalentemente ispanofona, ma come avete visto non soltanto ispanofona, e, ehm, che quindi eh, va da questo quell'altro lato del, dell'oceano e che sta ritrasmettendo, come abbiamo detto proprio in eh, apertura questa eh, maratona. E in questo momento abbiamo in collegamento Susana che sta parlando da Madrid e fa parte di Radio Vallecas, dello spazio di, delle donne femministe della, di Radio Vallecas. Hola, hola Susana. Susana. Susanita. Ciao. Hola, hola, hola. <laughs> Saludos desde Madrid. <laughs> Salud desde Roma. <laughs> Qué bien encontrarla aquí otra vez haciendo tantas cosas, ¿no? Porque después uno hace una, se inventa una, una maratona de 24 horas y la llena en un ratito. <laughs> Ahora van a saber lo que es bueno. <laughs> Pues que, que de hecho tenemos una parrilla repleta de entrevistas, de conexiones, de mm, transmisión, de programas en directo y bueno, vamos a compartirlas con ustedes. Sí, sí, eh, bueno, de hecho hemos empezado con ustedes, eh, Red Nosotras ahora mismo está conectado a Onda Rosa y vamos a estar escuchándolas y conectadas hasta las 9 de la mañana. Les hemos dejado toda la noche para ustedes. <laughs> Qué bien. Y, y, después a las 9 de la mañana vamos a comenzar con unas colaboraciones de otras compañeras de radio de aquí de Madrid con algunas grabaciones que, que, han venido haciendo, especiales para el, día 8 de marzo. Y a las 11 de la mañana, de 11 a 3 de la tarde, el equipo de Red Nosotras en Madrid y de Radio Vallecas empezamos unas cuatro horas de emisión en directo con eh, compañeras también de radio de eh, Inglaterra, de Irlanda, eh, del País Vasco y de Francia. Hasta las 3 de la tarde vamos a estar con ellas y después van también a otra serie de, grabaciones, eh, después contactaremos más adelante con las compañeras de Argentina que también han hecho un programa especial, las compañeras de El Salvador, nuestro nuevo punto de red nosotras en Centroamérica y otras compañeras también de Argentina que se suman a la programación especial de Red Nosotras en el 8 de marzo. Bene, io non credo, vabbè, nel dubbio una breve traduzione proprio sintetica la ah, facciamo eh, e quindi appunto eh, sottolinea Susanna come mm, ci siamo connesse, ci siamo organizzate e che anche loro sono connesse in questo momento con noi e che rimanderanno fino alle 9 il eh, segnale di eh, Radio Onda Rossa a partire dalle, eh, dalle 9 appunto ci sarà una programmazione speciale per l'8 di marzo con contributi da eh, diverse radio. In particolare poi a partire dalle eh, dalle, dalle, 11 eh, ci sarà la programmazione proprio da Madrid, da Radio Vallecas, ha nominato i vari contributi, sono contributi internazionali dall'Inghilterra, dall'Irlanda, dal Paese Basco, ha nominato anche eh, naturalmente Cordova, Argentina, con la quale io mi permetto di eh, ricordare anche noi domani, domani, sera, domani sera, effettueremo un uh, collegamento. Susana, che va a passare la calle mañana in Spagna, nel Stato spagnolo? Eh, bueno, mañana eh, la, cita más importante es la manifestación de las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche, de, la avenida em, de la Plaza mm, Jacinto Benavente hasta Atocha, que es, eh, digamos, la, el recorrido clásico, ¿no? Sí. Y, bueno, esa es, esa es la principal. Se están dando cita ahí todos los grupos de feministas, la las compañeras que, que siempre vamos y bueno, ahora también como con más, eh, bueno, se espera una convocatoria muy amplia porque en España recientemente pues estamos viviendo el, un gobierno conservador que ya ha puesto en marcha eh, pues sus eh, sus recortes a, los derechos de las mujeres, ¿no? Simplemente hoy mismo el ministro de Justicia ha anunciado el cambio hacia atrás de la, de la ley del aborto, ¿no? Entonces, creemos que hay un ambiente bastante eh, propicio, ¿no? Para salir a la calle y reivindicar eh, que no vamos, no queremos dar un paso atrás en nuestros derechos. Bene, la manifestazione principale, quindi come avrete capito che comunque il castigliano si capisce abbastanza bene, è a Madrid, eh, si concluderà ad Atoccia che è un po' il luogo tipico, cioè quello classico nel quale si, ehm, si concludono le manifestazioni e ehm, appunto la, la, convocazione è molto molto ampia, quindi sarà sicuramente una grossa eh, notturna, manifestazione no? Nottur notturna no. alle 8 di sera, per cui sarà notturna, anche per questo ci cade perfettamente poi Perfetto. il collegamento che faremo alle 10 e mezza di sera per sapere un po' com'è andata. Eh, eh, e appunto una convocazione molto grande, una grossa partecipazione, chiaramente tutto questo molto molto anche alla luce di quello che è il governo attuale che eh, sta facendo dei passi molto indietro rispetto ai diritti delle donne appunto fino ad attaccare qualcosa che per noi è abbastanza <laughs> familiare, anche il diritto all'aborto e quindi questo sarà un po' il, il tema principale e di, sottolineava Susanna che loro di, indietro, di, passi indietro non ne vogliono fare nemmeno uno. Eh beh, siamo tutte qua del resto per questo. No, beh, poi credo anche che appunto ci troviamo un po' poi a ricordarci sempre con questi collegamenti che le parole d'ordine poi sono ricorrenti, no? Eh sì, sì, effettivamente l'unione... Sí, que está comentando la Marta che la, la, consigna sempre quedan las mismas, eh, no importa donde estemos, en cada país las consignas sí, que tenemos son las mismas. Sì, poi Spagna, claro, appunto, claro. anche lì diciamo la presenza estamos, vaticana, il suo peso, il Vaticano tiene su claro. peso allá también un poco come qui, ¿no? y por eso se parecen tanto las cosas, digo. Sí, sí, eso es, está claro y creo que el esfuerzo que, creo que eh, vamos a hacer ahora las que estamos trabajando en esta red de radios es, em, eh, bueno, nuevamente utilizar otra herramienta em, como es la radio para visibilizar, para em, también visibilizar lo que está haciendo el movimiento de mujeres, que está haciendo red a a pesar de las fronteras, porque eh, si le recortan a unas mujeres en un país un derecho, es que no lo recortan a todas, ¿no? Y en eso creo que, que, este esfuerzo conjunto, la verdad es que nos alegra mucho que podamos hacerlo y esas 24 horas que vamos a ir saltando de país en país, me parece que tiene una fuerza que, que especialmente a nosotras como comunicadoras nos empodera, ¿no? Eh sì, anche per noi questo è esattamente lo spirito con cui abbiamo organizzato queste 24 ore, per cui ci ritroviamo molto molto simili, insomma, anche nell'attività di comunicazione, e di informazione. Esattamente, perché come diceva Susanna, appunto abbiamo un ruolo importante in quella che è la comunicazione e è importante farlo a livello internazionale perché si attaccano i diritti di un, delle donne in un Una, posto, siamo attaccate tutte. Eh certo, certo. Va bene, quindi giornata di lotta però per per tutte noi e tutte voi e non so se volete aggiungere qualcosa. No, tanto ci risentiremo ci fra po', fine, alla fine di questa lunga maratona con, eh, con le compagne. Así que Susana... Es un gustazo, pues... un gustazo poder hablar contigo y poder hablar a todas las compañeras, a todas las mujeres feministas y lesbianas que nos estén escuchando en este momento. Claro que sí, un saludo a todas, a todos a todas ustedes mucha fuerza, mucha fuerza con el maratón, que la van a necesitar. Sí, <laughs> gracias. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Y, salud y feminismo. Y salud y feminismo. <laughs> chao. Chao, chao. Chao. chao. Besos. Bachi, chao, chao.